الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Kao što znate, braću moja draga i cijeni sestre, mi se već jedan duži period družimo sa trećim poglavljem, posljednjim poglavljem knjige Rijadu Salihin, u kojem ima Nevi Rahmetullahi Alehi pokušava da spomeni zabrane u islamu. Mnogo puta smo govorili da svaka zabrana generalno gledajući ona e, je zabranjena zbog naše koristi. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala je milosti prema svojim robovima. Ono što je zabranjeno, zabranjeno je zato što je u tome šteta ljudima. E, u 296. poglavlju 296. poglavlje na 744. stranici kaže imam nevi zabranjeno uplitati tuđu kosu u svoju tetovirati se i šiljiti zube. Imam Enoj Rahmetullah Jalih kao da nam kaže u ovom poglavlju ćemo spomenuti i govoriti o tri različita propisa. Govorit ćemo o zabrani uplitanja kosi u tuđu kosu, zabrana tetoviranja i zabrana šiljenja zuba. Imam Enoj Rahmetullah Jalih e, spomenuo je na početku ovog poglavlja ajet iz suri En-Nisa' 117. i 119. ali na kraju tog ajeta, pošto smo malo, hajde da kažemo, vremenski, e, vremenski već potrošili vrijeme koje je trebalo da bude u predavanju, e, kada uzviše Allah s.w.t. govori o tome kako šeitan na koji način zavodi ljude, pa kaže da je šeitan kazao ja ću se sigurno potruditi da preotmim za sebe određen, određeni broj tvojih robova, navodit ću ih sigurno na stramputicu, primamljivaću ih sigurno lažnim nadama, sigurno ću im zapovjedati pa će stoci uši rezati i zaista ću im narijeti pa će stvorenja Allahova mijenjati. Jedna od metoda i načina kako šetan zavodi ljude jeste da šetan zavodi ljude tako što ih nagovara i naređuje im da mijenjaju ljudski oblik. Da mijenjaju ljudski oblik. Oblik u kojem je uzvišen Allah tebara kvetala stvorio insana, Allah Želšanu kada govori o čovjeku kaže لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ Mi smo insana stvorili u najljepšim, u najljepšim obliku. Nažalost, mi živimo u vremenu kada jasno vidimo da je šeitan i te kako velik broj čovečanstva zaveo u pogledu znači toga da se ljudi i te kako lako opode prema ljudskom tijelu i onak u ovo znači i onome u čemu ih je stvorio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pa ćete vidjeti da muškarci mijenjaju spol u ženski spol, žene mijenjaju spol u muški, da ne govorimo o razno raznim operacijama, plastičnim operacijama u kojima ljudi mijenjaju bespotrebno bespotrebno mijenjaju ono kako ih je stvorio uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala. Insan kada to vidi, treba da zna, da se sjeti da je to prije 1600 godina uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio u Kur'anu da će doći vrijeme kada će šetan zavoditi ljude na način da će oni mijenjati Allahova subhanahu wa ta'ala stvorenja. U prvom hadisu 1642. hadisu E, stoji od Esmi radi Allahu ta'ala no pripovijeda je da je neka žena došla vjerovjesniku sallallahu selam i rekla Allahu poslanici moja je čirka oboljela od ospica pa joj kosa opada a tek je se udala hoću li u njenu kosu uplesti tuđu pita žena Allahu poslanik kreće Allah je prokleo onu ženu koja sebi ili drugima upliče tuđu kosu i onu kojoj se tuđa kosa upliče u njenu kosu. Ovaj hadis bilježi imam i Buharija i Muslim, a u jednoj verziji stoji Allah je prokleo onu ženu koja sebi ili drugima upliče tuđu kosu i onu koja traži da joj se upliče kosa. Znači, rekli smo da imam Nevi Rahmetullah Jalih u ovom poglavlju će govoriti govorit će o tri propisa. Uplitanje kosi u svoju kosu, govorit će o tetoviranju i govorit će o šiljenju zuba. Vidimo u ovom hadisu da je došla žena Božijem poslaniku, spominje eh, vanrednu situaciju, spominje bolest. Kaže, moja se čirka tek udala, imala je ospice, imala je bolest, od te bolesti otpada kosa. Može li ona da bi se uljepšala svome mužu, može li u svoju kosu uplesti tuđu kosu, pa da njena kosa izgleda bujna i lijepa? Pa Allah poslanik tada izrekao hadis, koji je izrečen u ženskom rodu, ali se on podjednako odnosi na muškarce i na žene. Jer smo rekli mi e, više puta u svojim predavanjima da u datom momentu određene stvari su bile za vrijeme Božijeg poslanika više prisutne među ženama, pa je Allah poslanik izrekao hadis u ženskom rodu, ali je propis identičan za muškarce i za žene. Vidjet ćemo da isti, ista metoda je korištena prilikom e, pojašnjavanja propisa tetoviranja da je izrečen u ženskom rodu, ali nikako to ne znači da je samo zabranjeno uplitanje kose ili tetoviranje ženama, već je propis općenit i za muškarci i za žene. Pa prvu stvar koju večeras treba da naučimo jeste da islam zabranjuje i muškarcu i ženi da u svoju kosu upliću tuđu kosu kako bi na taj način Njihova kosa izgledala bujna, lijepa, velika i tako dalje. Pa znači prva stvar jeste da je u islamu strogo zabranjeno. Vidjeli ste da Boži poslani kaže Allah je prokleo takvu osobu. Jer je na taj način ta osoba mijenja Allahov lik, Allahovo stvorenje, kako je Allah Žešanu stvorio čovjeka. Tako da insan treba da se pazi, ovo su veoma stroge zabrane. Nažalost, mnogo je žena, pa i muškaraca koji danas potpadaju pod ovu zabranu da u svoju kosu upliču i, e, ajde da kažemo, stavljaju tuđu kosu. To je prvi propis kojeg treba da znamo. Druga stvar jeste da nema smetnji da žena ili muškarac, ali žena prvenstveno s razlogom uljepšavanja, u svoju kosu uplete nešto što se zna da nije kosa. Primjer radi, imate u nekim podnjebljima da žene u svoje pletenice upletu kao neku vunicu. I zna se da je to znači neki konac, da je to neka krpica, da je to neka svila. Nema smjetnje da žena u svoju kosu uplete nešto da se na taj način, hajde da kažemo, uljepša i sredi. Ali ono što je zabranjeno, zabranjeno je uplitanje tuđe kose ili čak svoje kose koja je odsječena, Propis je znači za oba dvije osobe. I ona kojoj se upliči i ona koja joj upliči. Pazite kako je islam širok. Kako reže problem u, znači u korijenu. Zabrajeno da žena kaže ko će mi uplest ple, pletenicu, njoj je to zabrajeno i zabranjeno je onoj ženi koja će joj to uraditi. Pa smo više puta spominjali da islam, kad smo govorili o kamati, zabranjeno je dati kamatu, uzeti kamatu, svjedočiti kamatu, potpisivati kamatu i tako dalje. Za alkohol je zabranjeno 10 osoba. Jer islam kada rješava određen problem, rješava ga u korijenu. Pa je znači rekli smo i muškarcu i ženi zabranjeno uplitati kosu u svoju kosu. Rekli smo da se misli prvenstveno, kao što kažu islamski učenjaci, na uplitanje kose ili nečega što sliči kosi. Ako bi danas imali neku vještačku kosu, pa je ljudi uplitali u svoju kosu, propis je identičan. Da čovjek znači e, ima vještačku kosu koja je proizvedena i nju uplete u svoju kosu, propis je, propis je isti. <clears throat> Kažu islamski učenjaci da razlog zbog kojeg je zabranjen, zabranio islam da insan u svoju kosu upliče tuđu kosu jeste prevara. Jeste prevara i mijenjanje, mijenjanje e, ljudskog znači oblika ili e, stvorenja kako je uzvišen Allah tvarka tala stvorio insana. Prevara u smislu može se desiti, primjer radi žena, da joj kosa izuzetno slaba i jednostavno uplete tuđu kosu u svoju kosu kada dođe e, osoba, muškarac da je prosi, e, svidi mu se žena, jednostavno lijepa, bujna kosa, nakon toga svati da to u osnovi nije tako, pa je islam znači zabranju i to strogo zabranju da i žena i muškarac u svoju kosu upliću tuđu kosu, bila to stvarna kosa ili vještačka kosa, s tim što je dozvoljeno uplesti u svoju kosu nešto što ne sliči kosi, znači rekli smo kao neke vunice ili kao neke krpe svilene ili znači nešto drugo, nešto drugo u boji, znači samo je bitno da to nije, da to nije kosa. <clears throat> Ovdje se postavlja pitanje, e, savremeno pitanje, to je da li pod ovaj pojam da li je ova zabrana obuhvata zabranu e, presađivanja kosi. Jedno savremeno pitanje, interesantno pitanje i dosta je ljudi koji se, hajde da kažemo, e, u životu odluče na tu operaciju, a to je znači presađivanje kose. Dosta puta ljudi uzimaju znači od sebe kosu sa potiljka i presađuju je na gornji dio glave u većini slučajeva. Kažu islamski učenjaci da ovo ne potpada uh, pod ovu, pod ovu zabranu, znači u islamu nema smetnje da čovjek kojim je kosa opala sa prednjeg dijela glavi ili sa nekog drugog dijela glavi, da sa jednog dijela glavi uzme dijelove, znači kose, korijen i da to presadi na drugo mjesto. Uz Allahu pomoć nema e, smetnje, kao što kažu islamski učenjaci savremenog doba, iz razloga iz razloga što je to uzimanje korijena njegove kose i presađivanje na drugu, na drugu stranu, a s druge strane u jednu ruku u tome je e, liječenje e, na dozvoljen način neke mahane koja je prisutna kod insana, u tom slučaju konkretno znači da čovjeku opadne kosa s prednjeg dijela klave ili sa nekog drugog dijela glavi. Ono što e, želimo jasno podvući jeste da savremeni učenjaci ne znam da je i kod savremenog učenjaka zabranio zabranio operacije, znači operacije presađivanja kosi e, onako kako se to danas i radi. <clears throat> Nakon toga 1643. hadis Umejd ibn Abdurrahman pripovije da je čuo Muaviju radijallahu ta'ala kako je u godini koje je obavio hađ iz ruke jednog stražara uzeo pramen kosi. Te sam ih hraba rekao, o stanovnici Medini, gdje su vaši učenjaci? Čuo sam vjerovjesnika, sallallahu alaihi veseleme, da je ovo zabranio govoreći, u istin su Izraelčani upropašteni kada su im e, njihove žene ovo počele koristiti. Znači, jedan hadis koji potvrđuje ovo značenje samo u jednom još širijem smislu, da je Moavija znači, vidio da ljudi upliču kosu u svoju kosu, pa je to uzeo, pa je to na mimberu spomenuo i kazao gdje je vaša ulema, zašto ulema ne reagira, zašto ne kaže, doista sam čuo poslanika da kaže da su izraelčani počeli, znači počelo im je uništenje onog momenta kada su počele njihove žene i oni uplitati svoju kosu, odnosno uplitati tuđu kosu u svoju kosu. Pogledajte, sitna stvar koliko može ostaviti velikog traga na jedan, na jedan millet, na jedan narod, na jednu, na jednu naciju. Nakon toga, 1644. hadis od Ibnu Omara se prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam prokleo onu ženu koja sebi ili drugima upliče kosu i onu koja traži da joj se upliče kosa i prokleo je ženu koja tetovira i ženu koja traži da se tetovira. Hadis bileži Buharija i Muslima. Nažalost, živimo u vremenu kada se zaista možda kao nikada u historiji proširila tetovaža i znači razno razne vrste tetovaži, od tetovaži po razno raznim dijelovima tijela, od tetovaži u bojama, od likova, od mnogo, mnogo stvari. Znači, ne znam u historiji čovečanstva da je postojao period kada su se ljudi uh, toliko odali tetovaži kao što je to prisutno u savremenom dobu, pogotovo zbog medija, javne ličnosti, pogotovo futbaleri i drugi, znači druge javne ličnosti, jednostavno kada se istotoviraju, time šalju poruku omladini i ostalima da, da se tetoviraju. E, čovjek treba da zna vezano za tetoviranje nekoliko stvari. Prva stvar, da je tetoviranje, u islamu strogo zabranjeno tetoviranje. Vidjeli smo u ovom hadisu da Allah poslanik počeo hadis da je zabranjeno da žena upliče kosu, svoju kosu i da je to zabranjeno i onoj koja upliče i ona koja joj to čini, a nakon toga kaže zabranjeno je tetoviranje, proklijete su žene koje tetoviraju i one kojima se tetovaža čini. Pa je znači u islamu kada dođe proklestvo za određeni e, eh, grije, to ukazuje da je to veliki grijeh. Pa znači počinjemo sa jedne velike platformi i muškarcima i ženama je strogo zabranjeno tetoviranje. To je platforma znači na koju ćemo ako Bog da graditi mnoge druge stvari. U islamu hadisi koji govori o zabranjen tetovaži su izrečeni u ženskom rodu, ali smo rekli da se time obuhvata svakako obuhvataju i muškarci. Pa je u islamu strogo zabranjeno tetoviranje i zabranjeno je tetoviranje i osobi koja se tetovira i onaj koji tetovira, oba dvije osobe su u istom hadisu prokrite. Proklit je onaj koga tetovira i onaj koji tu tetovažu crta i piši. Druga stvar, gledanost dunjalučkog aspekta. Bez obzira kakvu tetovažu čovjek da postavi danas, ona će nakon mjesec, dva, pije, tri, godinu, dvije, neće više biti aktuelna, atraktivna, čovjek će poželjeti velik broj ljudi koji su se tetovirali, žali za, zbog toga što su to uradili. Ipak je to ljudsko tijelo, bez obzira šta da čovjek na njega naslika i nacrta, to će biti vremenom prevaziđeno. Pa se čovjek poslije kaje, ali gotovo gotovo više tetovaža ostaje trajna, dosta puta se ljudi pokaju, pa pi, postavljaju pitanja, šej, pokajao sam se, je li mi ispravan namaz, je li mi ispravan hađ, je li mi ispravan post, je li mi ispravan abdest, ne mogu to ukloniti, stidim se ljudi, nosam duge rukave i tako dalje. Tako da insan treba hladne glavi da pristupa ovakvim pitanjima, pogotovo omladina. Vidjeli smo nekog igrača, pjevača, manekena, u školi neko se istetovirao, ide nija, ne, Islam strogo, strogo, strogo zabranjuje tetoviranje. Druga stvar, <clears throat> ako se desi da je čovjek pao u ovaj grije, da li ima pokajanja? I ima pokajanja. Bez obzira, znači strogo zabranjeno da, ovo je za one koji to nisu uradili. Čovjek nije uradio grijeh, ne čini, zabranjeno, haram, pokajat ćeš se, ne čini. Ali čovjek već uradio, možda je bio nemusliman. U periodu dok je bio nemusliman, poka, učinio je tetovažu i primio islam. Kažemo, čovjek se može pokajati od tog grijeha. Znamo kako čovjek, ako želi da se pokaje od određenog grijeha, prestaje sa činjenjem grijeha, kaje se i odlučuje da se više neće vratiti tom grijehu. To su tri glavna uvjeta da bi teuba bila primljena. Kažu islamski učenjaci, ako postoji mogućnost da čovjek ukloni tetovažu, važu, i on ima materijalnu mogućnost, treba da to ukloni. Ako čovjek ili će mu biti e, nema materijalnu mogućnost ili izaziva velike bolove, znači to uklanjanje, onda ako Bog da e, nije mu obaveza, nije mu obaveza to ukloni, dovoljno je, dovoljno je samo da se pokoje, pokaje uzvišnjom Allahu subhanahu wa ta'ala za ono što je učinio, da odluči da više neće to učiniti i nadamo se da je njegova teuba primljena kod uzvišnjog Allaha te barakve ta'ala. Druga stvar, E, dosta puta se postavljaju pitanja da li čovjek može preko tetovaži uzeti abdest, da li, da li je gusul ispravan, da li je ispravan namaz i tako dalje. E, mnogi nas ciljano neće ispravno da shvati ono što govorimo, ali to nas plaho ne interesuje. Rekli smo na početku, tetovaža je strogo zabranjena. Osobe koje to čine su prokljete. Onome kome se tetovira je proklet i onaj koga tetovira je proklet ali govorim osobi koja to već ima. Kakav je propis? Propis je uz Allahu pomoć da je njegov abdest validan, njegov namaz je validan, njegov hađ je validan. Znači jednostavno, bukvalno kao što čovjek kada žena stavi kanu na ruke i ona preko toga može abdestiti, isti je slučaj i sa abdestom E, isti je slučaj i sa tetovažom. Iako ima učenjaka koji su smatrali da je taj dio tijela nečist, smatrali su da je e, čak i upitan i abdest i da je upitan i namaz, ali e, Allah najbolje zna doista na taj način, znači čovjek pada u jednu veliku, veliku dilemu, šta ako je čovjek bio nemusliman, tetovirao se, ne može to uklonuti, šta ćemo, ćemo reći da ne klanja, da njegov namaz nije ispravan, da odreže ruku, šta ćemo mu reći? Ne možemo mu ništa racionalno reći osim pokaj se Allahu Đelešanu abdesti kao znači i da nemaš tetovažu i to je to klanjaj svoj namaz. Pa e, znači od propisa vezani za tetovažu jeste da je ako Bog da abdest i namaz i post i hađ ako Bog da ispravni su od osobe koja ima na svom tijelu tetovažu, ovo nikako ne znači kao što mnogi svataju, da je ovo odobravanje grijeha, već govorimo o realnim posljedicama koje dolazi nakon ovog grijeha. I zato je došlo da, da čovjek treba da dobro ohladi glavu, prije nego što kreni da uradi ovakvu stvar. Jer rekli smo koliko je ljudi koji su se tetovirali, poslije toga se pokaju, poslije toga ta tetovaža koju on e, stavio na tijelo bude prevaziđena vremenski, jednostavno i onda se čovjek čitav život kaje, ali je to nešto trajno. Zato moj savjet svima, moj savjet svima, pogotovo o mladini, pogotovo o mladini, tinejdžarima, e, pubertetljama, adolescentima, nemojte nemojte se igrati sa svojim tijelom. Allah Žešanu je tvorio insana fi ahseni taklim u najljepšem obliku. Haram, veliki, strogi haram je tetoviranje i nemojte se igrati, nemojte se igrati da to uradite u tim nekim mladalačkim godinama, u tom nekom zanosu, želeći da oponašate neke ljude koji ne zaslužuju da budu oponašani. Nakon toga, <clears throat> u 1645. hadisu, jer smo rekli da će imame Nevi Rahmetullah Alihi ovdje govoriti o tri propisa o spaljanju kose, govorit će o tetoviranju i govorit će o šiljenju zuba, znači samo čineći to iz, iz želje da čovjek jednostavno, hajde da kažemo, poveća svoju ljepotu. Pa u 1645. hadisu od Ibnu Mes'uda radi Allahu Teansu e, prenosi da je rekao Allah je prokleo ženu koja tetovira i žene koje se tetoviraju i žene koje traže da im se čupaju obrve i želje da se uljepšavaju, razmiću zube i tako mi i tako mijenjaju izvorni oblik koji Allah daje stvorenjima. Znači ovdje sad imamo dodatne propise. Kaže Allah je prokleo žene koje koje tetoviraju i žene koji se tetoviraju i žene koje traži da im se čupaju obrve i želje za uljepšavanjem i želje za uljepšavanjem razmiću zube i tako mijenjaju izvorni oblik koji Allah subhanahu wa ta'ala podario stvorenju. Nakon što mu je neka žena prigovorila zbog toga, on joj reče, a zašto da ne proklinim onoga koga je prokleo Allahu poslanik ali se salatu selam a njegovo proklinanje potvrđeno je u, i u Allahovoj knjizi. Uzvišeni Allah je rekao, ono što vam Allah poslanik dadni, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite. <clears throat> znači, Abdullah ibn Mesud radi Allahu ta'alanhu je spomenuo prokljestvo ova tri grijeha. Pa mu je došla jedna žena i kaže, ja sam, kaže, pročitala cijeli Kur'an, Nisam nigdje to našla u Kur'anu. Kao što nama neki filozofi danas dođu i kažu u Kur'anu ne piše da je duhan haram. U Kur'anu ne piše da je droga haram. Pa ova žena kaže ja sam pročitala cijeli Kur'an, nigdje ne piše to što ti spominješ. Pa kaže, da si ti pročitala Kur'an kako treba, našla bi odgovor. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Ono što vam poslanik dopusti, to činite. Ono što vam zabrani poslanik, toga se ostavite. Pa je znači ova naša vjera zasnovana na Kur'anu i na sunnetu Muhammeda alaihi salatu wassalam. Pa nam kaže ovdje Abdullah ibn Mesud, Allah je prokleo ženu E, E, žene koje tetoviraju, žene koje se tetoviraju. Rekli smo da su dvije kategorije žena proklete vezano za tetoviranje, a to je ona koja traži i ona koja to radi. I žene koje traži da im se čupaju obrve. To je drugi grijeh. Danas i tekako rasprostranjen kod velikog broja žena, pa čak i kod, nažalost, kod muškaraca. Takva su došla vremena da i muškarci sada uponašaju žene pa čupaju obrve u islamu je strogo, vidite, da je to da su to dijela koja su spomenuta u kontekstu prokletstva. Treba li čovjeku veći problem da bude proklet u hadisima Allahog poslanika, ali se letu selam, da ga poslanik, ali se selam, proklinje, ili da je proklet od strane uzvišnog Allaha, te bar kvetala. Pa je čupanje obrva strogo, strogo zabranjeno. Nažalost, danas, možda velika većina žena, velika većina žena čupa obrve, neke počupaju kompletnu obrvu, pa je onda šeta navrati da sama sebi crta kao, eto, ona je nezadovoljna onako kako je Allah stvorio, pa će ona to sve uh, počupati, pa će ona sebi crtati obrve, to be jara bi kao, ona bolje zna od svoga gospodara kakva bi trebala da bude njena obrva. Pa je strogo zabranjeno u islamu čupanje obrva pa je u islamu strogo zabranjeno. Pa je u islamu strogo zabranjeno čupanje obrva i vidimo da se spominje u kontekstu prokljestva. I kaže, i u želji za uljepšavanjem razmiću zube. Znači da žena U želji za uljepšavanjem može se desiti da osoba ima nepravilno porjedane zube, pa nosi protezu, pa možda ide kod doktora da mu to popravi kako bi normalno mogao da jede hranu, da mu bude ljepši izgled, to je nešto drugo. Mi govorimo o normalnim uvjetima, osoba ima zdrave zube, ali želi malo da ih razmakne, da ih raširi, da ih uljepša, da ih malo e, izbrusi i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik i iz želje za uljepšavanjem razmiću zube, I tako mijenjaju izvorni oblik koji Allah daje stvorenjima. Znači sve ove stvari, one se opet vraćaju na moment da je to diranje zuba, čupanje obrva, dodavanje kose, e, tetoviranje, sve je to mje, e, i mijenjanje izvornog oblika u kojim je uzvišeni Allah te barke stvorio insana. Pa nam ovaj hadis znači dodava još jedan dodatna, odnosno dva dodatna propisa, zabrajeno islamu, strogo zabrajeno čupanje obrva i zabrajeno islamu da čovjek, znači ima normalne zube, nema potrebu nikakvu e, za nekom, hajde da kažemo, operacijom ili protezom, ali uzme i razmiče zube i turpija ih, znači na neke od e, metoda koje su zastupljene kod naroda, kao želeći time, želeći time da poveća svoju ljepotu, sve je to znači strogo zabranjeno. Kazao su islamski učinjaci kada je u pitanju zabrana čupanja obrva da se radi o dvije mudrosti. Prva mudrost jeste da je opet to tedli svaranje i s druge strane da je to mijenjanje Allahovih stvorinja. Pa smo ovdje, ako Bog da naučili ovom u ovom poglavlju 296. E, naučili smo e, nekoliko propisa da je zabrajeno i muškarcima i ženama da upliču u svoju kosu tuđu kosu, bila ta kosa znači zaista stvarna ili je to vještačka kosa, rekli smo da je dozvoljeno, znači da žena uplete u svoju kosu kao vid uljepšavanja neki e, konac ili neku vunicu ili neku krpu, nema u tome ako Bog da ništa, ništa sporno. <clears throat> E, isto tako rekli smo da je zabranjeno tetoviranje i muškarcima i ženama. Rekli smo da su i badeti kao namaz i post i, i hađ i e, abdest da su ispravni bez obzira što se prilikom abdesta tetovaža nalazi na tijelu koji se pere E, sa e, peri se znači prilikom e, uzimanja abdesta. Rekli smo da je strogo zabranjeno čupati obrve i rekli smo da je strogo zabranjeno da insan šilji, da šilji svoje zube želeći kao na taj način da poveća svoju ljepotu. 297. poglavlje, sada opet druga zabrana, nešto novo u islamu. Kaže imam nevi, zabranjeno čupati sjede dlake iz brade i kosi i sa ostalih mjesta i zabranjena je da golobradi mladi čupa dlake koje mu tek počnu nicati iz bradi. Jedan novi propis, a to je, ja se sjećam toga iz davnivna i od djetinstva, da starije žene kada počnu sjediti, znači djeci kažu da im čupaju sjede dlake kao da se ne vide da su, da su osjedili, znači muškarci ili žene. Jasno je došlo u islamu da je to zabranjeno, jer su sjede dlake svjetlost koji svjedoči čovjeku na sudnjem danu, a u jednom vjerodostojnom hadisu je došlo da će čovjek za svaku sjedu dlaku na sudnjem danu imati jedno dobro djelo, pa čupanje ti dlaka je umanjavanje dobrih dijela i umanjavanje svjetlosti na sudnjem danu. Pa kada insan osjedi u islamu, znači treba da se to vidi i da se zna, jer ga čeka nagrada na sudnjem danu, da će ti njegove sjede vlasi biti svjetlost, a za svaku osjedilu dlaku u islamu čovjek će imati i dobro djelo, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima. <clears throat> Ovdje imame Nevi eh, Rahmetullah Jalehi daje do znanja, kaže, zabran čupati sjede dlake iz brade i kosi. Znači isti je propis da čovjek uzme iz brade i sjedu dlaku i da je isčipa ili iz kosi, znači propis je da se sjede dlake ne trebaju čupati i da je to zabranjeno u islamu. E, ova zapravo moramo biti opet prenijeti ilm i znanje, nije ona na nivou zabrani vezivanja kose za tuđu kosu ili tetovaži ili čupanja obrva, ali e, pošto su oni zabrane došle u kontekstu prokledstva, Dok je ovdje došlo samo zabran, zato su većina učenjaka je smatrala da je to samo pokuđeno. Ali definitivno čovjek vjernik treba da se čuva svega što je zabrajeno u vjeri. Pa kaže se u vjerodostornom hadisu 1646. hadisu od Amra ibn Šuajba. On prenosi od svog oca, a on od svog djeda. Radi Allahu ta'alanu da je poslanik rekao Ne čupajte snijede dlake, jer su one svjetlost muslimana na sudnjem danu. Ne čupajte snijede sjede dlake, jer su one svjetlost na sudnjem danu, pa znači imamo dvije stvari, da je zabranjeno čupati sjede dlake, bez obzira bile u bradi ili bile u kosi, došla je jasna zabrana, a razlog je da sva, znači sjede vlasi i kosa će biti svjetlost na sudnjem danu, a u jednom rivajetu vjerodostojnom ako Bog da, došlo je da će čovjek za svaku sjedu dlaku imati dobro djelo na sudnjem danu. Na sudnjem danu. Nakon toga, nakon toga 298. pod poglavlje, kaže imam Ennevi Rahmetullahi Alihi, opet novo poglavlje, neke nove zabrane koje se vezuju za naš svakodnevni život. Pokuđeno je da se bez opravdanog razloga desna ruka koristi za čišćenje poslije nužde i da se njome dodiruje spolni organ. Pogledajte koliko je islam lijep, koliko je savršen, koliko je potpun, Islam nas uči kada jedemo, jedemo desnom rukom. Kada pijemo, pijemo desnom rukom. Kada se selamimo, selamimo se desnom rukom. Kada nekom nešto dajemo, dajemo desnom rukom. Kada uzimamo, uzimamo desnom rukom. Pa se znači, opet mi imamo taj problem, znam, kada god sam pisao nešto, radim desnom rukom, odmah čovjek, a šta ću ja, ja sam ljevak. Govorimo o 99,9% planeti ljudi koji su dešnjaci da je pohvalno i lijepo jesti desnom rukom, piti desnom rukom, davati desnom rukom i uzimati lije e, desnom rukom. Imate ljudi kada čuju ovakav govor, kaže, a ja nemam desne ruke, šta ću ja? Pa normalno, logično će čovjek u tom slučaju koristi lijevu ruku. Tako dosta puta usko, usko gledamo na stvari. Kada kažemo trebao bi svaki bošnjak da ima četvero djeci, u komentar nam se javi, a šta ćemo mi koji nemamo djeci? djeci? Pa normalno da se taj naš govor ne odnosi na ljude koji ne mogu imati djeci. Doista se neka čovjek začudi kako ljudi pogrešno razumiju riječi koje insan toliko jednostavno kaže. Pa je od savršenstva islama da lijepe stvari koje se čine u islamu rade se desnom rukom, a stvari koje su manje lijepe, i koje su manje higijenične čine se lijevom rukom. Pa je, imam Ennevi kaže, pokuđen da se opra, bez opravdanog razloga desna ruka koristi za čišćenje poslije nužde i da se njome dodiruje spolni organ, znači čišćenje poslije fiziološke potrebe i velike i male treba da bude lijevom rukom. Lijevom rukom da čovjek se e, oseca nos, e, da se čisti poslije velike, male fiziološke potrebe sve lijevom rukom. Čak, kao što je došlo u ovom hadisu, da čovjek tokom e, činjenja mali nužde, da znači e, svoj spolni organ ne dodiruje desnom rukom, već lijevom rukom. Pogledajte koliko je islam precizan, koliko je savršen da čovjeku pojašnjava kako da obavlja fiziološku potrebu, kako da u toku fiziološke potrebe da li desnom rukom ili lijevom rukom da dotakne svoj spolni organ. Koliko je islam savršen, koliko je islam potpun, koliko je islam savršen i koliko je islam potpun. Kaže su u hadisu 1648. od Ebu Katadi, radi Allahom, prenosi da je Allah poslanik rekao, kada vršite malu nuždu, ne pridržavajte spoj, spolni organ desnom rukom i nemojte posle male ili velike nužde čistiti se desnom rukom i nemojte puhati u posudu. Ovaj hadis nam daje i podučava nas tri nova propisa koja treba da znamo u svakodnevnom životu. Prva stvar jeste kada vršite malu nuždu ne pridržavajte svoj spolni organ desnom rukom. Znači čovjek ako obavlja fiziološku potrebu mokri, neće svoj e, spolni organ dodirivati desnom rukom, već ako ima zatim potrebu, onda će to raditi lijevom rukom. Druga stvar, zabrajeno u islamu da se čovjek posle fiziološke potrebe čisti desnom rukom, već će to učiniti čišćenje i mali i velike fiziološke potrebe, radi se lijevom rukom. Ovdje treba pojasniti, e, nažalost, imamo velik broj muslimana koji se čiste vodom ili e, toalet papirom, samo nakon velike fiziološke potrebe nikada se ne čisti nakon male fiziološke potrebe što je što je strogo zabranjeno. Allah poslanik ali se letu selam je strogo naredio da se čovjek čisti vodom ili toalet papirom ili nečim sličnim i posle velike i male nužde čak je spomenuo da su kaburski azabi i patnje u kaburi u kaburu jedan od najvećih razloga jeste raz, jedan od najčešćih razloga jeste nečuvanje od mokraći. Da ne govorimo koliko će čovjek znači, na način da ne čisti se posle mali fiziološke potrebe nakon mokrenja, koliko će isprljati veš, da ne govorimo koliko dovodi svoj namaz u pitanje. Pa znači čovjek treba da poduči svoju djecu, treba znači da i on pazi, musliman mora da se čisti i nakon velike fiziološke potrebe i nakon male fiziološke potrebe, nakon mokrenja. To će činiti svakako lijevom rukom, a govorili smo prošle godine u Zimskoj školi Islama, e, čišćenje od fiziološke potrebe može biti vodom, može biti tvrdim predmetima poput kamena, kore od drveta i može biti krpom, može biti znači također toalet papirom kao što je kao što je praksa velikog broja današnjih e, ljudi koji žive u današnjem vremenu. I treća stvar koja je spomenuta u ovom hadisu, prva stvar jeste da se tokom obavljanja fiziološke potrebe ne dodiruje spolni organ desnom rukom, da se ne čisti nakon fiziološke potrebe velike i mali desnom rukom i da se ne puše u posudu iz koje čovjek pije. Subhanallah i lazim, iako e, ja to ne uzimam kao, kao nešto Eh, ajde kažemo, sigurno, ali opet može se uzeti kao pomoćno neko dokazivanje. Nedavno sam gledao jedno naučno istraživanje da čovjek uzme samo vodu i u jednu vodu puhne, a u jednu ne puhne i onda analizira te dvije vrste vode kolika je razlika u vodi ili tečnosti u koju je neko puhnuo i u tečnosti u koju neko nije puhnuo. A vidite, poslanik Ali Selatu Veselam prije 1400 godina zabranio je muslimanima prilikom pijenja vodi da pušu u vodu iz koje piju. Islamski učinjaci su spomenuli dosta nekih hajde da kažemo, mogućnosti. Zašto je poslanik Ali Selam zabranio da se, puš, da se puši u vodu? Nama je dovoljno, kažemo, hadis o tome govori, zabilježe Buharija i Muslim, znači mi se pokoravamo. Poslanik nije pojasnio razlog i mi nećemo za njim mnogo ni tragati. Nama je bitno da je poslanik Ali Seletu Selam koji ne govori po hiru svome zabranio da čovjek kada pije iz posude puši u posudu. <clears throat> Nakon toga 299 <clears throat> to pod poglavlje. Kaže imam Ennevi Rahmetullahi Alehi mm, Ovdje imamo samo jedan dodatak, a to je <clears throat> da li je dodirivanje spolnog organa desnom rukom pokuđeno mimo činjenja fiziološke potrebe, Allah je što najbolje zna, ali to ako Bog da nije pokuđeno. Iako čovjek ako bi to, uh, ajde kažemo, iz respekta, iz nekog predostrožnosti ostavio, znači bez potrebe, znači kad god ima potrebu da dotakne spolni organ, da to čini lijevom rukom, definitivno je to ljepše i bolje. Da desnom rukom ne dotiče spolni organ, ali ovdje vidimo da je zabrana specifično došla u periodu kada čovjek čini fiziološku potrebu da ne dodiruje spolni organ desnom rukom. E, ako bi mimo toga dodirnuo e, desnom rukom spolni organ, ako Bog da nadamo se da nije pogriješio, ako bi to čovjek izbjegavao, definitivno bi lijepo postupio. 299. poglavlje, pokuđeno je bez opravdanog razloga hodati u jednoj papući ili cipeli i pokuđeno bez opravdanog razloga obuvati se u stojećem položaju. Dvije stvari, nove, dvije, dva nova propisa, dvije nove zabrane. Prva zabrana je da je u islamu. Pogledajte, molim vas, nekada ljudi dođu kažu vi pretjerujete, e, vama je bitno koliko je duga brada, vama je bitno koliko su duge nogavice i tako dalje. Pogledajte koliko islam vodi evidenciju o sitnim stvarima. O tim sitnim podnavnim zvacima stvarima hadise bilježi i Buharija i Muslim. Vidjet ćete u narednom poglavlju, kaže kada krenete spavati pokrijte posude, ako nemate stavite grančicu po posudi. To danas kad bi nekom rekli, halo vi pretjerujete, stavi grančicu, halo ljudi otišli na mjesec, vi grančice stavljate po posudama i tako dalje. Da, mi se time ponosimo da je naša vjera toliko potpuna, savršena, lijepa, univerzalna, da i najsitnija pitanja nije ostavila, da ih nije precizirala i pojasnila. Ukoliko vremena čovjek se može desiti da ima potrebu uh, zatim da u jednoj papući hoda, a da u drugoj mu noga bude bosa. To je veoma rijetko. U to vrijeme, za vrijeme Božijeg poslanika, to se moglo desiti malo češće, jer ljudi jednostavno, njova obuća je bila mnogo nekvalitetnija, ali to se opet rijetko rješavalo. Ali je došao propis da tu vanrednu situaciju pojasni. Pa je Allah poslanik jasno zabranio da čovjek kada hodi, pa mu pukne kajš na obući, znači zabranio je da čovjek hoda u jednoj cipeli. Ako se jedna pokvarila, skini oba dve, pa ili hodaj bos ili uzmi neku drugu obuću, ali se ne može hodati u jednoj, u jednoj cipeli ili jednoj papući. Pogledajte, kažu islamski učenjaci, pokušavajući da odgonijetnu šta je razlog, zašto je u islamu zabranjeno da se ide u jednoj e, cipeli ili papući, kažu između ostalog, zato što to jednostavno e, E, u očima ljudi nije lijepo. Čovjek ide u jednoj cipeli i bos s jedne strane. A s druge strane, iz pravednosti prema ljudskom tijelu. Allahu ekber. Pogledajte kako islam savršen potpun. Čovjek upukao kajš ili cipela, jedna zdrava, jedna pukla. Ne. Ako budeš tako hodao, ovo jednoj nozi si, znači ona ide po tvrdom, nju bode trnje, ova druga se čuva pa je insan u tom momentu nepravedan prema svome tijelu. Pa insan treba da bude pravedan ili obuci oba dvije ili skini oba dvije. Koliko je islam savršen i koliko je islam lijep. Problem je što mi ne čitamo, što ne znamo, što ne znamo ovaj sunet Božijeg poslanika. Kaže se u hadisu 1649. Vodebu Hureyri radi Allah, ten prenosi da je Allah poslanik ali se letu sram rekao neka niko od vas ne hoda u jednoj papući nego neka ih obe ili obuje ili izuje. Jasan hadis, znači svakako ovo se sve odnosi na neke pod navnim znacima recimo normalne uvjete. Može se desiti da čovjek, da mu je noga u gipsu, mora da nosi na jednoj nozi cipelu, a druga noga je u gipsu. I tako te neke vanredne situacije o kojima mi moramo govoriti, jer ako ne reknemo, prvi komentar, prvo pitanje će biti a dobro, šta ću ja, ja imam protezu, a šta ću ja, ja imam gips i tako dalje. Imaju neke stvari koje se podrazumijevaju. Nažalost, kod nas se mnogo toga ne podrazumijeva. Znači, govorimo o normalnim uvjetima da čovjek uzme jednu cipelu, jednu znači skine i tako hoda, to je u islamu zabranjeno. Kaže se u drugom hadisu, 1650. od Ebu Hureyri, prenosi da Allah poslanik Ali Seletu Selam rekao, ukoliko se pokida remin na papući nekog od vas, neka ne hoda samo u ispravnoj papući, sve dok ne popravi onu drugu. Hadis bilježi ima muslim. Desilo je se čovjeku, pukao mu je kajš na papući u kojoj je hodao, kaže Allah poslanik, ili neka obadvije skine ili neka čeka znači da popravi pa da onda obuče obadvije ali neka ne hoda u jednoj neka ne hoda u jednoj papuči <clears throat> Nakon toga 1651. hadis, imam nevi nam je to spomenuo u podpoglavlju, pa kaže pokuđeno je bez opravdanog razloga hodati u jednoj papući ili cipeli i pokuđeno bez opravdanog razloga obuvati se u stojećem položaju. Kažu islamski učenjaci od kojih šeju Thaymin i drugi učenjaci, imamo vjerodostojno hadise u kojima je poslanik zabranio da čovjek se oblači stojeći. Ali kažu da se ta zabrana odnosi i na vrijeme Božije poslanika, jer su to vrijeme bile takve obuće, da znači čovjek imao potrebu da, hajde kažemo, zavezuje znači tu, tu svoju obuću, pa kada bi to radio stojeći, stajao bi na jednoj nozi, a drugu bi vezao, postojala bi mogućnost čovjek padni, postojala bi mogućnost znači da jednostavno ako padni da slomi nogu i tako dalje, pa je Allah poslanik čuvajući ljudski život i njegovo zdravlje, zabranju ljudima da se obu, o, oblače obuću stojeći, već znači dok sjede obuku obuću i krenu. Dok u današnje vrijeme, pogotovo cipele koje su otvorenog tipa, papuće ili nešto slično, Allah najbolje zna na, te, na tu vrstu obuće se ne odnosi zabrana e, u kojoj je došlo da se da je zabranjeno u islamu se obuvati obuću, znači stojeći. Pa kaže se, Džabir radijallahu trenutno predstavlja, Allah poslanik, ali selam, zabranio da se čovjek obuva stojeći. <clears throat> Kaže nam se ovdje u fusnoti, islamski učenjaci kažu da zabran ovom hadisu nije kategorične, kategorične kategorije, da obuhvata u stojećem položaju nije, da obuvanje u stojećem položaju nije strogo zabrano, već pokuđeno, a razlog je taj što čovjek koji se obuva na ovakav način mora održavati ravnotežu tijela na jednoj nozi i lako se može dogoditi padne i ozlijedi se. Prva stvar znači, e, zabran nije kategorička. Da, došao je hadis koji to zabranjuje, ali nije za njega vezano prokledstvo, nije za njega vezano da mu se prijeti džehennemu i tako dalje, već je to jedna, hajde da kažemo, preporuka, lijepo je, a s druge strane, to su islamski učenjaci shvatili, znači da se odnosi na obuću koja je bila prisutna u Eh, periodu u vremenu kada je živio Allah poslanik alihi salatu wasalam. Svakako ako insan se trudio kada oblači obuću da to radi sjedeći, e, znači poštujući ovaj hadis, definitivno, definitivno ko Bog da nadati je se da, e, da će biti zbog toga nagrađen. I zadnji pod poglavlje, baš, evo, hajde da kažemo, e, jubilarno, e, tri stotine poglavlje, e, broj 300, 300, kaže imame nevi, zabrajno je prilikom odlaska na spavanje ili odlaska iz kući, ostaviti vatru da gori, bez obzira na to da li se radilo vatri u svjetiljci ili nečemu drugom. Islam je opet savršen, potpun, E, rekli smo da islam ulazi u mnoge pore ljudskog života, e, društvene pore, čovjekov odnos prema komši, prijatelju, poznaniku, majici, ocu i tako dalje. Jedna od stvari e, koju je Allah poslanik alaihi salatu wasalam jasno definisao jeste u to vrijeme ljudi su živjeli u kućama, imali su vatru, pa kada krenu spavati, preporučio je i zabranio Allah poslanik alaihi salatu wasalam da se ostavi vatra, da gorije, da ljudi legnu spavati, kako se ne bi desilo, u to vrijeme to bilo poznato, da dođe miš, e, uzme znači neku glavinju, uzme neku grančicu koja je zapaljena i nakon toga to odnese u neki dio kuće, svakako dole u arapskom znači, e, poluotoku, vrućine, veoma lako može doći do požara i vidjet ćemo u vjerodostim hadisima e, u koji potvrđuju da je to se znalo desiti za vrijeme Božijeg poslanika, pa je Allah poslanik želijeći da sačuva ljudske živote, zabranio ljudima da kada krenu spavati, da im ostane vatra goreći, već da je znači da je ugasi prije nek što krenu spavati. Pa kaže ima men nevi, zabranjen prilikom odlaska na spavanje i odlaska iz kući. Čovjek odlazi negdje iz kuće, neće niko biti u kući, ostavio je vatru da gori u kući, veoma se lako može desiti, to su bile malehne kućice, da znači može doći miš ili možda neka druga varijanta vjetar ili nešto drugo, pa da dođe do požara. Kaže se u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježi i Buharija i Muslim od Ibnu Omera, prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam rekao ne ostavljajte upaljenu vatru svojim kućama dok spavate. Nemojte ostavljati, osta, nemojte ostavljati vatru upaljenu dok vi spavate. Jednostavno jasan je razlog zašto, vidjet ćemo u drugim hadisima, da se znalo desiti da porodica izgori, izgori kuća, znači pa je Allah poslanik ali se letu selam e, znači djelovao e, preventivno, ugasite vatru kada krenete spavati kako ne daj Bože ne bi došlo do požara, kako ne bi došlo do opekotina, kako ne bi došlo do nečega što insan ne voli. <clears throat> Čak islamski čenjaci u današnje vrijeme kažu da svakako e, današnja struja ne potpada pod ove propise, ali e, da čovjek ostavi upaljenu grijalicu blizu, pogotovo blizu odjeće, blizu e, kreveta i da ode iz kuće ili tokom cijele noći, ako znači nema potrebu za tim, čovjek bi trebao da pazi jer je razlog isti. Razlog je isti, a to je mislim ovdje na one grijalce koji znači imaju svoje grijače, dok možda ako se radi samo o grijalci koja izbacuje e, topal zrak, Allah najbolje zna da to ne potpada pod taj propis, ali opet je lijepo da čovjek zna te stvari prilikom izlaska iz kuće, da ne ostavlja neke, e, neke aparate uključene od kojih može nastati, može nastati požar. Pogledajte opet, bez obzira, e, u to vrijeme je to bila vatra, u današnje vrijeme su to neki savremeni aparati, ali opet nam ovo ukazuje koliko islam savršen, koliko pazi na ljudski život, koliko gleda preventivno da spriječi nešto što bi moglo štetiti čovjeku, njegovoj poroci i njegovoj imovini. Kaže se u 1653. hadisu od Ebu Musa el Ešarija, u, e, on je kazao, u toku noći izgorila jedna kuća u Medini i u njoj njeni ukućani. Pa kada su Allahom poslaniku, ali i se letu za njim spričao, što je se osnovno, on je rekao, zaista je vatra vaš neprijatelj, pa kada htjedete spavati, ugasite. Hadi izbilježi Buhari i Muslim. Pogledajte. Znači, desilo je se da je izgorila kuća i u toj kući izgorili njeni stanovnici, porodica, pa je Allah poslanik rekao, doista ta vatra, onaj vaš neprijatelj, ugasite kad krenete, ugasite kada krenete spavati. I posljednji, ako Bog da hadis, kod njega ćemo se malo zaustaviti, ako Bog da time i završajemo večerašnje druženje, imali smo malo neki tehničkih problema. U svakom slučaju, nadamo se, ako Bog da smo opet nešto uspjeli kazati, da smo nešto novo naučili o svojoj vjeri. 1654. hadis od Džabira, radi Allah, to nam prenosi da Allah poslanik rekao, prekrijte posude kada krenete spavati, zavežite mješine, zaključajte vrata i ugasite svjetiljku jer tada šeitan ne može odvijezati mješinu, niti otvoriti vrata, niti otvoriti posudu. Ako neko od vas ne nađe ništa drugo čime bi prekrio posudu, osim kakve grančice, neka izgovori bismilu i neka preko posude stavi tu grančicu. U istinu, čak i miš u kućanima može zapaliti dom. Hadis prenosi imam i bilježi imam muslim. Ovdje opet Allah poslanik daje savjete, e, koji se vraćaju na e, korist toga se vraća opet na čovjeka, njegov život i borak u njegovoj kući, pa kaže Allah poslanik, prekrijte posude. Misli se na svaku posudu koju se nalazi određena količina hrane, vode ili bilo kakva tekućina koja se koristi za piće. Svakako da osoba, posuda koja je prazna nema potrebe, dok, znači ovo je jedan zapostavljeni sunnet, ako znači e, imamo posudu koju se nalazi hrana ili voda, lijepo je prije spavanja da to obiđemo po kući, da stavimo na to neke poklopce. Pazite koliko je to bitno, do te mjere da poslanik Ali Selatu se nam kaže, ako nemate čime pokriti, ili poklopac, ili neki papir, ili e, folija, stavite, kaže, grančicu, bismiletom, bismila. Pa je, znači, po ovom po hadisu, pokrite posude, zavježite mješine, to bi se moglo u današnje vrijeme, provjerite, e, provjerite, česme u svojoj kući, zaključajte vrata, ugasite svjetiljke. Zaključati vrata bismiletom, pokriti posude bismiletom, isključiti svjetlo e, bismiletom, kaži, jer tada šeta ne može odvijezati mješinu, niti otvoriti vrata, niti otkriti posudu. Ono što se uradi bismiletom, tome se šetan i ne primiči. Pogledajte kako su to precizne, lijepe stvari koje čovjek treba da se poduči da ih poznaje prije spavanja, da obiđe svoju kuću, zaključa vrata, bismillah. Nama je problem što su naše kuće pune slika, problem što su pune nekih e, figurica, kipova i tako dalje. Boži poslanik kaže, meleki ne ulazi u kuću u kojoj, u kojoj ima slika, u kojoj ima kipova. Naše su kuće pune muzike, pune su slika, pune su figurica. Ne zaključajemo bismilletom, ne otključajemo bismilletom, ne jedemo bismilletom. Poznati onaj hadiz Allah Bosani kaže kada ljudi počnu jesti, ako ne kažu bismilla, šeitani kažu našli smo večeru, ako prilikom ulaska u kuću ne kaže bismilla ili prouči neku dovu, kažu šeitan našli smo i konak, ali ako kaže bismila prilikom ulaska u kuću, nema konaka. Ako rekne bismila prilikom hrani, jedenja hrani, nema ni konaka, nema ni večeri. Pa je veoma bitno da čovjek se poduči ovim stvarima, tražeći u tome beričet, blagoslov, makar to bile sitne stvari i makar to za nekog izgledalo da je bezazdeno. Za nas u islamu nema ništa bezazdeno. Sve je bitno. Imaju, imaju krupne, krucijalne stvari, ali ima, svaka stvar ima svoju bitnost. Pogledajte, ako kaže nemate čime, uzmite grančicu, stavite po posudi. I na kraju kaže Allah poslanik, u istinu, čak i miš u kućanima može zapaliti može zapaliti kuću. To je ono što smo govorili, znači da u to vrijeme se moglo desiti da čovjek ostavi vatru koja gori, pa bi znači došao miš, uzeo bi neku grančicu koja gori, odnio bi je do drugog dijela kuće u kojem ima nešto od stvari i to na taj način bi zapalio kuću. Pa znači, e, vraćamo se komentaru ovog hadisa, kaže Allah poslanik, pokrijte posude za, vje, za, za, za vešte mješine, zaključajte vrata, ugazite svjetiljku, jer tada šeita ne može odvijezati mješinu, niti otvoriti vrata, niti otkriti posudu. Ako, neš, ako neko od vas ne nađe ništa drugo čime je prekrio posudu, osim kakve grančici, neka izgovori bismillu i neka preko posude stavi tu grančicu. U istinu čak i miš u kućanima može zapaliti kuću. I svega ovoga vidimo koliko islam precizna. Evo večera smo uzeli možda nekih novih deset propisa, neki su mnogo bitni, opasni, tetoviranje, vezivanje kosi, e, čupanje obrva e, i tako dalje, dok su neke druge stvari na nekom nižem nivou kada je u pitanju, znači e, opasnost, kršenja ti zabrana. Ali u svakom slučaju e, sva ova poglavlja nam pokazuju koliko islam savršen, potpun i da propis islama definitivno vrijedi od vremena Božeg poslanika za naše vrijeme, za svako podnevlje i sve do sudnjeg dana. Allaha Đelešanuhu, molimo da nas učisti na putu istine, da nam bude milostiv na sudnjem danu, da nas poduči propisima vjeri, da nam omili prakticiranje sunneta Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam i na kraju, subhaneke, Allahumma da bihamdike, šedu in la ilaha ilan stakfiruke, ve etubu ilaike.